Allah. توحيدا أشهد أن riječi s kojima su zemlja i nebesa podignuti. La ilaha illa Allah. Obožavanje isključivo Allaha jedino. La ilaha illa Allah. Riječi koje je Allah Đelešanuhu učinio prirođenim svim stvorenjima. La ilaha illa Allah. Na ovim riječima je uspostavljena vjera. La ilaha illa Allah. Određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu. La ilaha illa Allah. Uže koje vodi Allahu svakog onog ko se za njega uhvati. La ilaha illa Allah suštinsko pravo Allaha Đelnešanuhu prema njegovim robovima la ilaha illa Allah riječi spasa iz vječne vatre la ilaha illa Allah riječi Islama la ilaha illa Allah ključ vrata dženneta يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجالين كرم امتي إذا جاء ليل كربتي يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام الأحبة لك من قلبي السلام سلام الأحبة أنا في ظله أحيا عيشة في كرامتي فهو يحمي بحفظه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 slušalci, vi ste i dalje na talasima programa Radija Naba na frekvenciji 103.2 FM stereo. وَمُنِيرًا لِقُلْبَتِي إِنَّ جَاءً Četvrtak je četvrti Rabiul Eul 1423. hijđetske godine što odgovara 16. maju 2002. godine i evo nas ponovo u šestoj emisiji u nizu u ciklusu El Iman. كنت دربا لأمتي قادها Družimo se kroz islamsko vjerovanje, naravno kroz knjigu i komentar Teuhida. Večerašnja naša tema pozivanje u šehadet. I večeras je s nama predavač profesor Samir Avdić. I tako ide, i život teče, i teme se ne, nize, nižu, a e, večeras je, kako smo rekli, šesta emisija po redu, pozivanje u šehadet. Prvo ćemo da poslušamo izlaganje našeg uvaženog profesora na spomenutu temu, a nakon toga imate mogućnost da nas kontaktirate, ova emisija ide uživo, da postavite eventualna pitanja vezana za večerašnju temu, a i mi smo pripremili pitanja za vas i nagrade naravno za oni koji budu uspješni u odgovoru i koji budu brzi pri telefonskim pozivima. E, kontakt telefoni su 736 630 i 736 631. Pozivni broj za Zeničko dobojski kanton je vama dobro poznat 032. spomenut ćemo i to da reemitovanje ove emisije možete e, slušati u subotu u terminu od 22.00 odnosno od 10 sahata na veći.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 ilaha illallah. Pa je naveo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين دي uzvišeni Allah جل شأنه naređuje Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da kaže ovo je moj put, ja pozivam Allahu na osnovu znanja, ja i oni koji mene slijedi, ja i moj ummet pozivamo Allahu na osnovu znanja i uzvišeni Allah i ja nisam bio nikada mušrik. Jeste, draga braćo i sestre, ovaj ummet Muhammeda sallallahu alaihi sallam je ummet khaira, ummet dobrote. Zato kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam da je ovaj ummet ummet khaira. la yudra awalu khair am ahiru. Ne zna se da li je njegov početak bolji ili njegov kraj. Početak najbolja generacija koja je ikada kručila na ovoj zemlji generacija ashaba Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam ili njegov kraj, kraj kada će doći Isa alaihi salam i doći Mehdija i zavladaće potpuna pravda ovdje na ovome svijetu. Zato je ovaj ummet, ummet Muhammeda sallallahu alaihi sallam narod hajra, narod dobrote. Također, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je odlikovao ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nad ostalim narodima i on je najbolji ummet koji se ikada pojavio na ovoj zemaljskoj kugli kako kaže uzvišeni Allah jalla še'nu kuntum khaira umme vi ste najbolji narod ali na, njegova najprisnija osobina zbog kojeg je uzvišeni Allah jalla še'nu odlikovao nad ostalim narodima jeste baš ova tema o kojoj mi večeras govorimo a to je kuntum كنتم lin nas أخرجت bil ma'ruf wa وتنهون 'anil munkar Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio na zemlji zbog čega? Zbog toga što vi naređujete dobro, a odvraćate od zla. Vi ste misionarski narod. Vi ste ummet koji poziva u la ilaha illa allah I zbog toga uzvišeni Allah je ovaj ummet muhameda Muhammeda s.a.v. odlikovao nad ostalim ummetima. Zato ako hoće dobrotu i odabranost nad ostalim narodima, Na nama jeste da budemo misionarski narod i da pozivamo ljude da dostavimo Allahu u vjeru. Da nakon što smo mi u ibadetu, u obožavanju Allaha, da i ostali ljude pozovemo ovome svjetlu i da prenesemo ovo svjetlo i ovu uputu koja je došla od Allaha u nama. Da bi na taj način zaslužili odliku i odlikovanje koje je uzvišeni Allah darovao nama kao ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zato je uzvišeni Allah dželle še'nu opisao onoga ko poziva njegovome putu da on najljepši govori i da je to najbolji govor. Kako kaže وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ima li ljepše govora, kaže uzvišeni Allah, a ova čestica upitna, ima li ljepše govora, kažu komentatori Kur'ana, komentatori ovog kuranskog ajeta da ona dolazi u značenju negacije, što znači nema ljepše govora od onoga koji poziva Allahu, od onoga koji poziva Allahu i koji radi dobro djelo i kaže, ne stidi se da kaže da je musliman. Kažu takođe komentatori ovog kuranskog ajeta da se ovdje na prvom mjestu podrazumijeva mu jezin koji poziva Allahu svojim ezanom ljude na najveći hajr, na namaz pet puta na dan, a nakon toga radi dobro djelo samim tim što uči jezan i obavlja namaz i govori da je musliman, govori ašhedu an la ilaha illallah wa ašhedu anna muhammedan rasulullah. A nema sumnje da se ovaj kuranski ajet odnosi na svakoga onoga ko poziva Allahu Đalešenu u onom momentu dok on poziva na dobro, a odvraća od zla. Zato dok babo ili majka u svojoj porodici savjetuju svoju djecu, naređuju im dobro, naređuju im da obavljaju namaz i da daju zekat, da obožavaju Allaha Đalešenu, nema sumnje dok oni savjetuju svoju porodicu, svoju djecu, svoje sinove i kćerke da oni tada najljepše riječi govore kako kaže uzvišeni Allah u ovome kuranskom ajetu. Amin. Uzvišeni Allah dželle šanu u ovom kuranskom ajetu je naredio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da obilo da ni svim ljudima Allahov put, put Kur'ana i sunneta, ali da poziva na osnovu basire, na osnovu znanja. Kažu islamski učenjaci u komentaru ovog kuranskog ajeta da se podrazumijeva pod znanjem ovdje da onaj ko poziva u Allahu vjeru mora pozivati na osnovu znanja, a ono se podrazumijeva kroz tri, u tri slučaja. Prvi od njih jeste da onaj koji poziva, poziva na osnovu znanja u ono u šta poziva. Tako Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je naredio da ljudi dostavi od njega belegu anni walau aje, dostavite od mene pa makar jedan jedini ajet. Međutim, mora čovjek da zna ono čemu poziva – Zato nije dozvoljeno, draga braćo i sestre, da čovjek pozniva na osnovu neznanja. Da kaže nešto ovo je halal, a ovo je haram, a ono u stvari nije tako. Da slaže na Allaha, nema veće grijeha od onoga koji slaže na Allaha želešenu.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 I zabranio je da mi činite širk, da mi bilo šta od mojih stvorenja pridružujete i da govorite na Allaha ono što vi ne znate. Do te mere da je uzvišeni Allah u ovome kuranskom ajetu usporedio govor na Allaha, lažan govor na Allaha, usporedio ga je zajedno sa širkom. Zato čovjek kada želi da poziva u Allahu u vjeru, treba da poziva u ono samo što zna. Da ne govori lažne hadise na poslanika sallallahu alaihi wasallam, Jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Men kadzaba alayya mutaammidan, falyatabawa miqadahu min an-nar." Ko bude na mene slagao namjerno neka sebi pripremi stolicu mjesto u džehennemu da nas Allah sačuva od, toga. Zato došle su ogromne nagrade po pitanju pozivanja u Allahu u vjeru, ali te niko ne tjera, dragi brate i sestru, da pozivaš u ono što ne znaš, nego na tebe da dostaviš ono što znaš, da bi na taj način zaradi ogromnu nagradu koji je uzvišeni Allah obećao onima koji pozivaju u Allahu vjeru, koji pozivaju la ilaha illallah, a s druge strane da se paziš, da ne slažiš nešto na Allaha, kao što su to radili kršćani, kao što su radili židovi i zbog toga su otišli u zabludu i zbog toga su zaslužili da budu oni na koji se uzvišeni Allah rasrdio kako nas je obavijestio u suri Al-Fatiha. وَمُنِيرًا لِظُلْمَتِي إِنَّ جَالَيْنُ قُرْبَتِي هناك من قلبي السلام Takođe, ovdje u ovom kuranskom ajetu se podrazumijeva znanje o stanju onoga koga pozivaš. Zato kad je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam htio poslati Muad ibn Čebela radi Allahu ta'ala anhu u Jemen kao pozivača, kao islamskog daju, kao islamskog misionara u la ilaha illallah, rekao mu je in neke te'ti qavmen min ahli l-kitab fel jekun awwala ma tad'u ilayh shahadatan la ilaha illallah ti ćeš doći narodu koji slijedi knjigu kršćanima i židovima kažu islamski učenjaci iz ovog haditha Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem neophodno je da čovjek poznaje stanje naroda ili pojedinca koga poziva jer nije isto draga braćo i sestre pozivati kršćanina i židova koji imaju određene znanje kojim je uzvišeni Allah dao prije. I nije isto opozivati jednog ateistu ili komunistu koji ne vjeruju uopće u Allaha dželle šenu, koji kaže nema Boga da nas Allah sačuva od toga, ovaj život je samo materija. Zato je različit način i pristup onoga, onome koji ne vjeruju uopće u Allaha, niti vjeruju u džennet, niti u džehennem i različit je pristup recimo onome koji je, uh, ko je potpuni kao što su recimo kršćani ili židovi koji vjeruju u Allaha, ali na iskrivljen način i koji mu pridržuju druga, kako je to poznato u njihovoj vjeri. Zato Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je Mu'aza pripremio da zna kako će se obhoditi prema kršćanima i židovima kada dođe u Jemen. Takođe različit je pristup onome ko zna pa ne postupa po tome, a različit je pristup prema onome koji uopće ne zna Allahu propise. Pogledajte Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam kako je postupio prema onome koji nije znao Allahu propis. Došao Beduin u mezđid Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam i dolazi i u pol mezđida vrši malu nuždu. Ashabi Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam kada su vidjeli ovaj prizor da je došao Beduin i u pol mezđida Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam gdje je jedan namaz bolji nego hiljadu namaza u drugim mezđidima mimo njega, htjeli su da ustanu i da ga izbaci silom. Pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, stanite, pustite ga neka završi, jer zamislite, onako dok je vršio nuždu, da je počeo da bježi, uprljao bi mezđid više nego što jeste. S druge strane, svako zna kako je to teško i kolika je šteta da čovjek prekine vršiti nuždu pa je Allah poslanik s.a.v. ovako mudro postupio da pokaže svome ummetu kako će postupiti prema ljudima koji ne znaju Allahu propis. Jer ovo je beduin, ovo je stočar, seljak koji ne zna kulturu, ne zna civilizaciju, ne zna propis obhođenja prema mežidu Allahu poslanika s.a.v. Pa kada je završio, prišao mu je Allahu poslanik s.a.v. fino i rekao ovo je Allahova kuća i u njoj nije dozvoljeno ništa drugo da se radi osim tespiha i tahmida i namaza znači u njemu je zikr Allahu Đelšanu i namaz pa je naredio jednom ashabu da ustane da prolije vodu na mjesto nečistoće i na taj način završen problem pa je Beduin kada je ovako lijepo upozoren na fin mudar način rekao Bože moj smiluj se meni i Muhammedu sallallahu alaihi sallam i nemoj se nikome drugome mimo nas smilovati. Zato što je vidio šta su htjeli ashabi da urade sa njim, a vidio je kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem lijepo sa njim postupio. Jer svako od nas, draga braćo i sestre, voli da se lijepo čovjek prema njemu obodi kada pogriši. لك من قلبي السلام سلام الأحبة Međutim, kada je u pitanju osoba koja zna pa radi nešto, suprotno onome što mu zna, onda Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogledajte kako je postupao. Došao je u kuću i vidio je slike na zavjesi Aisha radijallahu ta'ala anha. Pa kada je vidio, naljutio se Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da mu je pocrvenilo lice od velike ljutnje. Pa je rekao, o Aisha, znaš li da će na sunnjem danu najgori ljudi biti oni koji dođu sa ovim slikama, pa će im biti rečeno, proživite ono što ste stvorili. I ukorio je žestoko Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Aishu radi Allahu ta'ala anha, što je uzdigla ove slike. Pa je onda Aisha radijallahu ta'ala anha pocijepala ovu zavijesu i od njih napravila e, napravila jastuk na koji se Allahu poslanik s.a.s. kasnije naslanjao. I šega jasno se vidi da su slike haram u islamu i od velikih grijeha osim kada je to u nužda kao što je lična karta ili pasoš i tako dalje, ali osnova njeno jeste da su one strogo zabranjene. Međutim, želimo ovim da kažemo želimo da kažemo ovim hadithom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam drugačije i žešće postupao prema ashabima kada bi uradili nešto, a prije toga su znali propis o tome. يرجو متابا وقد أنابا إليك يا يسألك العفو مما جنى سهوا يسألك العفو I treća stvar koja podrazumijeva znanje da čovjek zna način dostavljanja Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Kada će postupiti žestoko, kada će postupiti blago, kada će lijepo upozoriti, a kada će dići glas, kada će ostaviti neku stvar do određenog vremena, a kada neće. kada će dati prioritet nekoj stvari. A nema sumnje, draga braćo i sestre, da je prioritet pozivanja u, u ovoj veri, pozivanje ljude u la ilaha illallah. Zato je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam ostavio čak rušenje Kaabe, kako se to jasno vidi u hadithu koga bilježi imam i Bukharija od Aisha radijallahu ta'ala anha, koji kaže, nakon što je oslobodio Meku osme godine po Hidži, I nakon što su mušici skoro primili islam, još islam nije ušao u njihova srca, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, pogledajte kako je postupio sa tim narodom. Rekao je ovo Aisha da se ne bojim toga što je tvoj narod skoro primio islam. Ja bih srušio Kaabu gdje imate odstupanja možda u nekih metar od originalnih temelja na kojim je sagradio Ibrahim alaihi salam Kaabu. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je ostavio kabu, odnosno dio kabe koji nije na originalnim temenima, jer su tu ostupanja od metar, desno ili lijevo, od temelja Ibrahima alaihi salam, zbog toga da ne bi to bilo iskušenje za vjerovanje ljudi koji su dojuči bili mušici u Allaha subhanu wa ta'ala. Jer zamislite na dan oslobađanja Mekke, oni koji su primili islam, koji su dojuči bili mušici, jedan od njih stoji pored Kabe i gleda Bilala radijallahu ta'ala anhu, koji se popio na Kabu i uči jezan i kaže fala Allahu, što je usmrtio bo, moga babu mušrika, da ne dočeka ovaj dan poniženja, da ne vidi ovoga crnca gore kako se popio na Kabu i uči jezan. A primio Islam. E zbog ovakvih ljudi Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je ostavio određene stvari, nije htio da upozori da bi sačuvao vjerovanje onih koji su dojuči bili mušici, a danas su primili islam. Zato čovjek mora biti mudar u Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri. Mora da mu bude na prvom mjestu interes da ljudi izgovori la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, da uđu u Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeru. Do te mjere, draga braću i sestre, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u prvom momentu primio islam, prihvatio islam plemena Benu Thaqif, koji su došli nakon što se vratio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam sa Tebuka. Došli su iz Taifa nakon što je Allahu poslanik obsjedao i nije mogao pokoriti. Došli su u Medinu i prihvatili Islam. Izgovorili su la ilaha illallah muhammedur rasulullah, al pod uslovom da ne daju zekat i da ne učestvuju u borbi na Allahov put. Pa Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam prihvatio njihov Islam. Prihvatio je njihov la ilaha illallah muhammedur rasulullah i rekao oni će i davati zekat i ići u borbu na Allahom put. I tako je bilo. Ali u prvom tom momentu da čovjek izgovori la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, bit će spašen ako Bog da i onda kasnije mu treba objasniti nakon što izgovori la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, treba ga mu objasniti važnost namaza, pa onda tako važnost zekijata kao što će doći u sljedećem hadithu radi uh, ashaba Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhumah. Zato ova vjera, vjera islam, treba u ovim teškim vremenima, u vremenu slabosti ummeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam, slabosti kako nije prošao za ovih 1400 godina, treba ljude koji će pozivati u Allahu vjeru, treba sestre koji će žrtovati se za nju i širiti ovo svjetlost s kojim je došao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam. Jer ova vjera treba ljude čija će srca sagoriti za Allahu vjeru. Treba ljude i žene koji će zaposliti svoje mozgove, koji neće spavati noćima i danima, razmišljajući kako da dostavi Allahu ođaldašenu vjeru. Kako da proširi la ilaha ilallah, Muhammedur Rasulullah, iskreno za Allaha, očekivajući ogromnu nagradu koju uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala pripremio onima koji budu pozivali u la ilaha ilallah, Muhammedur Rasulullah. Ljude koji će čvrsto vjerovati u riječi Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ljude koji će čvrsto vjerovati, nema ljepše govora od onoga koji poziva Allahu i koji radi dobro djelo i kaže ja sam musliman, da se ne stidi Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Jer ako se kršćani ne stide svoga krsta, ako se određeni presjednici ne stide da izađu iz bijele kući, kuće sa Biblijom u ruci, Zašto ti musliman ili ti muslimanka koji sa sobom nosiš svjetlo Allahovu subhanu wa ta'ala, koji sa sobom nosiš čist, čistu vjeru, čisto vjerovanje, čisto tijelo, čistoću u svakom pogledu, zašto ti da se stvidiš ove uzvišene vjere? Zato, dragi brate i sestro, dostavi od Allaha subhanu wa ta'ala, dostavi od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa makar jedan ajet, makar jedan hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Jer nema sumnje da ako budeš uzrokom da neko prihvati Allahu u vjeru ili da se vrati namazu ili da se vrati bilo kojim od Allahu i propisa, imat ćeš nagradu za sve ono što on bude uradio s tim da njemu neće biti umanjena nagrada. من لولاك فكاجي بيسس كنيجي وتوحيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله Od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je htio poslati Muad ibn Džebela radijallahu ta'ala anhu u Jemen rekao poslao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam desete godine po hijđi u ovome baš mjesecu, mjesecu Rabiul Awalu, Muadha i Abu Sa'ida al-Khudri radi Allahu ta'ala anhuma kao misionare, kao ljude koji su shvatili ibadet Allahu subhanu wa ta'ala i koji su praktično primijenili obožavanje Allaha i klonili se širka da oni sada idu pozivati druge u ono što oni nosi sa sobom. Pa mu je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam Doista ćeš ti doći narodu od kršćana i židova. Oni koji sa sobom imaju knjigu. A to je, a to su kršćani i židovi. Iz ovog haditha, kako smo rekli, učenjaci uzimaju dokaz o neophodnosti poznavanja naroda, mentaliteta ljudi, zatim njegovog mentalnog sklopa, običaja, kako bi na taj način mogli pozivati dotični narod. Jer vi znate da su židovi imali određene stvari, znali su osobine Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Imali su određeno znanje od Musa alaihi sallam. Mada je ono bilo izokrenuto, ali su posjedovali određene te stvari, zato su oni bili najveći neprijatelji Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato su bili učitelji u borbi protiv Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Do te mjeri da su mušici iz Meke slali delegaciju da idu da uče kod Allahu kod da uče kod židova u Medini kako će se boriti protiv Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u Mekki. Kako je to poznat slučaj iz povoda sure Al-Kahf. Pa je rekao ovdje u ovom hadithu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muazu فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله neka prvo čemu ćeš pozivati kršćane i židove u Jemenu, bude svjedočenje u la ilaha illallah. Iz ovog jasno se vidi prioritet pozivanja i samim tim što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam 13 godina ostao u Mekki pozivajući svoj narod u la ilaha illallah u ispravno vjerovanje govori jasno da prvo čemu čovjek mora pozivati jeste la ilaha illallah. Prije čak i namaza, prije i zekata, i hađa, posta. Na prvom mjestu mora da pozove ljude u la ilaha illallah. Pa onda kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam fa in hum ata'uk li thalik fa alimhum anna Allah iftarada alaihim khamsa salavatin fi kulli jevmin wa lejle. Pa ako ovdje ovaj veznik pa ako jasno se vidi raspored da na prvom mjestu dolazi znači la ilaha illallah pa ako se oni tebi pokore u tome izgovori la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah onda ih obavijesti da je uzvišeni Allah jalla še'nu naredio njima da obavljaju pet puta na dan namaz kao što smo rekli jasno se vidi prioritet pozivanja u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru da bi to došlo nakon šehadeta u la ilaha illallah. Iz ovog haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam uzimaju učenjaci fikha dokaz da vitr ne spada u farl za razliku od nekih islamskih učenjaka koji kažu da je klanjanje vitra vađib jer ovdje Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam jasno kaže obavijesti im da, ih da je Allahu, da je Allah subhanu wa ta'ala njima naredio da klanjaju pet puta na dan Što znači da im nije naredio šest, nego pet namaza. Zatim kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم Pa ako ti se pokore u la ilaha illallah, pa ako počnu da klanjaju, onda ih obavijesti da im je Allah naredio da daju zekat koji se uzima od njihovih bogataša i vraća se njihovim siromasima. Iz ovog haditha, odnosno dijela haditha Allahu poslanika s.a.v. uzimaju islamski učenjaci dokaz da se zekat daje u onome mjestu, u onome selu ili gradu ili području u kojem se uzme od bogataša. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje kaže: "Obavijesti da im Allah naredio da uzmu zekat od njihovih bogataša i daje se njihovim siromasima. Što znači njihovim siromasima u njihovom selu, njihovim komšijama. Zato, draga braćo i sestre, što cilj zekata jeste da ublaži bol tog siromaha, da ne bi pozavidio svome komši i bogatašu koji vozi dobro auto, i ima dobru kuću, a on možda nema šta da jede, zato se uzima od njega, njegovog komšije, dio njegovog imetka i daje se njemu kako bi blažio tu njegovu bol i kako bi na taj način učestvovao na jednim dijelom u njegovom tom bogatstvu. Zato u ovom hadithu je izuzetno jak dokaz da se ne prenosi zekat iz onoga mjesta u kojem se uzima, osim ako nema više tu siromaha, onda nema problema da se prenesi na susjedni grad ili selo i tako dalje. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam fa inhum ata'uke li thalik fa ijake wa kera'ime amualihim pa je podučio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Muad ibn Jebela radi Allahu ta'ala anhu pa je rekao pa ako ti se pokori u tome pokori si se da daju zekat pazi se pazi se da ne uzmiš prilikom uzimanja zekata najbolju njihovu imovinu. Jer, draga braću i sestre, zabranjeno je uzimati najbolji, najbolju, recimo, ovcu, ako se uzima zekat od ovci. Kao što nije dozvoljeno da uzme se ona najslabija, nego se uzima sredina, središnja ovca ili krava ili deva i tako dalje, jer islam hoće pravdu, Pa je ovdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno upozorio aza i podučio ga kako se uzima zekat. I jasno se također iz ovog haditha vidi da zekat uzima halifa ili imam ili zamjenik, odnosno vlast u islamskoj državi, a ne pojedinci ko stigni, nego to mora biti u zakonu i sistem, sistemski, u sistemu izrađen plan kako se jasno vidi iz ovog haditha Allahog poslanika s.a.v. I onda mu je rekao وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ I boji se dove onoga kome je učinjena nepravda, kome je učinjeno nasilje. Jer ako budeš uzeo najbolju ovcu prilikom uzimanja zakata, boji se nasilje, jer to je nepravda, nasilje, nije dozvoljeno to da radiš. I boji se onda dove da ne zažali neko na tebe, pa da ne digne ruke Allahu subhanu wa ta'ala i ne uputi dovu na tebe. Fa innahu lejse bejnaha o bejna Allahi hijab. Jer nema između dove onoga kome je učinjeno nasilje. Nema između njega, njegove dove, između Allaha subhanu wa ta'ala zastora. Zato, draga braćo i sestre, čovjek treba da se boji nepravdi. Treba da pazi jer nema zastora između onoga komu učinjeno nasilje i nepravda između Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa makar bio i kršćanin, makar bio i židov. والأرواح يسري والسنى اللألأ يغري فالشبى الفواح يسري والسنى اللألأ يغري في أراضيك القشيبة في أراضيك القشيبة في أراضيك القشيبة في أراضيك Jedan od ashaba Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad radijallahu ta'ala anhu, bio je poznat po tome što je uzvišeni Allah Đelešanu primao njegove dove. Tako, jedan od primjera koji se desio sa Saadom radi Allahu ta'ala anhu jeste sa njim i njegovom komšinkom koja je ustvrdila da je Saad ukrao i preuzeo jedan bunar iz njene zemlje. Pa je digao ruke Saad radi Allahu ta'ala anhu Allahu subhanu wa ta'ala nakon što joj je prepustio parnicu i prepustio njoj bunar, pa je rekao u dovi svojoj, Bože, ako bude mi ona učinila nepravdu i nasilje, oslijepije i ubije u tom bunaru. Pa je uzvišeni Allah dželdašenu uslišao dovu Sa'adu radi Allahu ta'ala anhu i uzeo je vid od ove žene tako da je tako slijepa hodala po ovoj zemlji i pala je u bunar i poginula kako je to zabilježeno u jednoj predaji od njega. والبساتين الغوالي أين عطر البرتقال والبساتين الغوالي أين يا كرم الدوالي أين هاتيك اللآلي أين يا كرم الدوالي أين هاتيك الليالي كلها أمست غريبة كلها أمست غريبة عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر وسهل رضي الله تعالى عنه سبرنسي دا ركوا الله بسلنك صلى الله عليه وسلم ندان خيبر ندان كدا الله بسلنك صلى الله عليه وسلم كرينو prema židovima koji su bili na Hajberu, a to je bilo sedme godine po Hidži. Pozna slučaj kada je rekao Hajbera, Hajbera, ja jehud, djejišu Muhammedin seufe Jahud, Jaud. Hajbere, Hajbere, o židovi, vojska Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam će doći i mi poručujemo isto tako židovima koji su kupirali kuc prvu kiblu muslimana gdje su se muslimani 16 ili 17 ili 18 mjeseci ukrećali prema njoj poručujemo vojska Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam zasigurno će doći kako je to obećao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji ne govori po hiru svome. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَا On ne govori po hiru svome, ne izmišlja, nego je to objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Svaki hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam vjerodostojno od njega je objava od Allaha jalla še'nu. I mi vjerujemo kako nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da će vojska Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam zasigurno doći. Pa je rekao toga dana kada je krenuo na Hajber لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ja ću zasigurno sutra dati bajrak muslimana jednome čovjeku od vas. Ovako je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve prisutnim. Njegova osobina tog čovjeka kome će dati Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zastavu jeste yuhibbullah yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. On voli Allaha i njegova poslanika i njega voli Allah i njegov poslanik. Velika draga braćo i sestre, počast za ovoga čovjeka kome će sutra dati Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zastavu. Iz ovog dijela haditha uzima se pouka da Allah Đelšanu ima svojstvo, svojstvo ljubavi. Kako jasno kaže Allah poslanik s.a.v. da njega voli Allah. Znači da uzvišeni Allah ima svojstvo ljubavi, da on voli vjernike, voli bogobojazni, kako je to jasno rekao u Kur'anu. Međutim, ljubav Allaha nije u kom slučaju nije ista kao ljubav ljudi, I mi vjerujemo onako kako nas je Allah poslanik slušan obavijestio u ovom hadithu, bez toga da znamo kakvoću te ljubavi, niti da je upoređujemo sa bilo čime od njegovih stvorenja, ali čvrsto vjerujemo onako kako nas je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio da on voli svoje bogobojazne robove. جدود مخلصين لك يا أرض هتفنا بالولاء صادقين وأخذنا المجد صدقا Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovome čovjeku kome ću sutra dati zastavu koga voli Allah i poslanik i koji voli Allaha i poslanika Allah će na njegovim rukama dati sutra pobjedu. Biće židovi poraženi. Febata nasu jedukune lejletehum. Kaže Allahov poslanik, kaže ovaj prenosi od Sa'd, radi Allahu ta'ala anu, pa su ashabi zanoćili tu noć u iščekivanju i razgovoru. Ko će zaslužiti ovu veliku počast? Draga braću i sestre, da mu Allah da, da mu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dadne zastavu i posvjedoči mu ljubav Allaha i njegova poslanika Pa kaže Allah, kaže prenosioc, فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلُّهُمْ يَرْجُ أَنْ يُعْطَاهَا Pa ujutru, kada su osvanuli, krenuli su prema Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, svako od njih je imao želju da bude on taj kome će dati zastavu Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. I iz ovog se jasno vidi vrijednost ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam. Vrijednost tu i njovu želju i nastojanje i težnju da budu od onih koji će, kome će dati Allahu poslanih s.a.v. zastavu. Fa kal, ejna Ali ibn Abi Talib, radi Allahu ta'ala anhu. Pa je upitao Allahu poslanih s.a.v. gdje je Alija ibn Abi Talib, radi Allahu ta'ala anhu. Faqila, kile, huva ještaki ajnejih. Pa je neko od mase rekao, žali se na oči, bole ga oči. Kao da su željeli ashabi da kažu, bole ga oči, hajmo sljedeći. Ne bi li nekom drugom dao, nakon što nema Ali ibn Taliba, hajmo na sljedećeg. Međutim, Allah poslanik sam je rekao, ale fe arsilu ilih. Pošaljite nekoga da ga zovni, fe utije bihi, pa je bio doveden. Znači, da nije mogao sam da dođi, jer su ga bolile oči, skoro da nije vidio na njih. Fe besaka fi ajnih, pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam uzeo pljuvačku svoju i namazao njome, njome oči Alije radijallahu ta'ala anhu wada'ale i onda je uputio dovu Allahu djelašan febera pa je onda u istom momentu progledao i bio je izliječen ka'an lam yakun bihi vaja kao da uopće nije imao nikada nikakav problem sa očima i ovo je bila muadžiza Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji je bio sav beričetli. Čitao njegovo tijelo je bilo beričetli. Svaki dio tijela njegov je bio beričetli za njegov ummet, ali u njegovom vremenu dok je bio živ. A nakon toga, draga braću i sestre, ako je nešto ostalo od njegova tijela ili njegove odjeće koja je dodirivala njegovo tijelo, bilo je također beričetli kao što je bio poznan slučaj od Aisha Allahu ta'ala anha da je liječila sa džubbetom Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam nekoga bolesnoga kada je bio opsihren ili bio urečen. Međutim, već nakon prvog stoljeća Islama nigdje više ne možete naći bilo kakav ostatak od, od toga što je dodirivalo tijelo Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kao što spominje imame Zehbi u svome dijelu Sjeru, sjeru Alamin Nubela u jednome svome dijelu pa kaže kada bi neko rekao je li skupo da platimo zlatom kao brdo Uhud koji je dugačko 7 km izuzetno veliko da platimo zlatom šta pa Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam bili bilo skupo rekli bi ne bi ali gdje je danas šta pa Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam to je bilo u 7. stoljeću ove riječi, navodim, ili ono mezđidu i tako dalje, sve je laž, kako se može jasno vidjeti iz historije Islama. Međutim, hoćemo da kažemo ovdje da Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, pljuvačkom svojom, sa dozvolom Allaha, izličio Ali ibn Taliba i ovo bila jasna muadžiza Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. I navodi imam al Bejhaqi u djelu Dela ilu Nububa preko 3000 muadžiza koje su se desile Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Pa je onda fa'atahu raja faqal pa je onda dao zastavu Allah, Ali ibn Abi Talibu radi Allahu ta'ala anhu i rekao idi polako sve dok ne uđeš pred sami tvrđave njihove i onda sum medu'uhum al islam i onda i pozovi u islam pozovi židove da prime islam prije nego što otpočne borba والسلامة في رضاك كل السعادة في هداك وأرى السلامة في رضاك أغنيتني عن من سواك لولاك عاجلني الهلاك أغنيتني عن من سواك Ovako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam objasnio Ali ibn Abi Talibu radijallahu ta'ala anhu smisao i svrhu borbe na Allahovom putu. Da nije svrha prolivanje krvi samo i u kom slučaju kako to žele zapadnjaci i neprijatelji Islama da prikažu ljudima i da im prenesu lažnu sliku o džihadu, da je to širenje Islama silom, Ne, nijukom slučaju, draga braćo i sestre. Jer ova vjera poznaje stepenove. Na prvom mjestu, kada muslimani ojačaju i kada budu snažni, prije nego što otpočnu borbu sa neprijateljem sa kojim nemaju ugovor ili raskinu ugovor o primjeru, na prvom mjestu oni pozivaju u islam. Jer pogledajte Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na redi ovdje Ali ibn Abi Talibu, pozovi u la ilaha illallah, Jer ako povjeruju wa فَإِنْ تَابُوا wa atu وَآتُوا fa ihwanukum fi الدِّينِ Jer kaže uzvišeni Allah, ako se pokaju i budu davali zekat i budu obavljali namaz, oni su vaša braća, braća u vjeri. Ko bude od kršćana ili židova primio islam, on je brat muslimanu. Jer ovako je podučio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ali ibn pozivanja u la ilaha illallah da prolivanje krvi nije samo po sebi cilj. I vi znate stepenove samog vođenja borbe. Vi znate stepenove davete i pozivanje u Allahu vjeru. A to je da je prvo u tri godine u Mekki Allahu poslanik s.a.v. pozivao tajno. Pozivao tajno. Sve dok nije došao kuranski ajet Fasda bima tu'mer. Wa'arib anil jahilin. Objelodani ono što ti biva naređeno, dostavi Allahu vjeru, jasno. I potrajao je ovaj period sve do hijdžre, 13 godina, poziva Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo riječima, nije mu bilo dozvoljeno da upotrijebi silu. Zabranjeno bilo vođenje borbe, nego samo riječima pozivati u Allahu dželle vjeru, širiti zbog toga što su muslimani tada bili slabi. Bili su nejač, nejačan narod, Nisu imali zube da bi se mogli klati sa vukovima. Do te mjeri da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anfal opisuje واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون Sjetite se kad ste bili manjina na zemlji. Bojali ste da vas narod ne svrne pa vas pohvata tako. To ako ste bili slabi nejačci, nejačak narod. 50, 60, 70 ashaba u Mekki. Bojali ste se da vas ne svrnu. Pa onda Allah šanu dao vam utočište, dao vam Medinu, dao vam državu. Proširio se Islam. Narazli su zubi Islamu. Došao je Bedr, pa je Bilal, radi Allahu ta'ala anhu, onoga Umeje ibn Halefa koji ga je mučio na suncu. Došao je vakat, kada je trebao da uradi i da mu se osveti za ono što je bio mučen. Na suncu, izgovarajući riječi ahad, ahad. Tako, draga braćo, kada su muslimani nejača, narod, biva im obavezno da pozivaju Allahu u vjeru riječima. Pogledajte stanja u Mekki, ashaba, radi Allahu ta'ala anhum. Abdullah ibn Mesud gleda Allahu poslanika sallahu sallam koji klanja kod po Kaabe i dolazi jebu Džehl. I od deve utrobu uzima koja je ruče bila zaklana. I u momentu dok je Allah poslanik bio na seždi, baca utrobu na njega. Abdullah ibn Mesud ne samo da nije smio udariti Ebu Džehla ili nešto uraditi, nije smio prići Allahom poslaniku s.a. da mu pomogne. Pa je došla Fatima radi Allahu ta'ala anha i sklonila sa leđa Allahu poslanika s.a. ovu utrobu. Međutim, to je zato što su muslimani bili slabi, bili malobrojni. Zato trebaju pozivati i omasoviti Allahu vjeru, da ljudi što više shvati Allahu vjeru, da postanu snaga i onda kada zubi im narastu, onda da se mogu se vukovima klati. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, prvo i pozovi u islam. Pa ako onda odbiju, ka, kako kažu islamski učenjaci, da je bila praksa Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, onda im se ponudi primirje u smislu plaćanja džizije. Da se ne bore muslimani protiv njih, ali da plaću im porez. Pa ako i to ne budu dali, onda vodi se borba protiv njih. Pa kome opanci, a kome obojci. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: bima yajibu alayhi min haqqi Allahi ta'ala fi." I obavijesti židove na Hajberu prije nego što otpočneš sa borbom, obavijesti im šta je obavezno njima prema Allahu dželle šanu. Obavijesti ih da moraju da uđu la ilaha illallah u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I onda je rekao velike riječi. I zbog ovih riječi pisac knjige o Tevhidu je naveo ovaj hadith Allahu poslanika sallahu sallam u ovom poglavlju. Fe vallahi, la en jehdi Allahu bike rađulen vahida, hajru leke min humurin ni'am. Tako mi Allaha, da Allah putem tebe uputi samo jednog jedinog čovjeka, bolje ti je od crvenih deva, od crvenih deva koji su bile simbol bogaste u vremenu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dragi brati i sestro, da uzvišeni Allah dželdašenu uputi putem tebe jednoga samo čovjeka bolje ti je nego čitav dunjaluk bolje ti je nego čitava čitav ovaj svijet kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. zato obaveza muslimanima da bi zaslužili dobrotu i odabranost nad ostalim narodima jeste da pozivaju u Allahu ođalešenu vjeru i da se nadaju ovoj ogromnoj nagradi koju je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam i uzvišeni Allah obećao onima koji pozivaju u njegovu vjeru. A nema sumnje da će on pomoći onoga ko bude pomogao Allahu ođalešenu vjeru. Draga braćo i sestre, ono što čovjek pogodi, to je od Allaha Đalešanu i to je uspjeh od njega, a ono što pogriješi, to je od mene i od šeitana. Molim uzvišnog Allaha Đalešanu da oprosti nama i vama i svim vjernicima koji žive danas i onima koji su živjeli prije nas i donosite što više salavata na Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam pogotovo večeras i sutra u petak jer Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao men salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ašra ko bude donio jedan salavat na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam uzvišeni Allah u društvu meleka donesi salavat donesi deset salavata na njega اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعض يجلى في مشيدي وقد أفل الشباب وما أدري لي قصيدي وبعض الهم يجلى بالقصيد وبعض الهم يجلى بالقصيد لعامرك من يعيش يجد الليالي تحوز من الوريد إلى الوريد لعامرك I, dragi poštovani slušalci, i vi ste i dalje u ciklusu emisija El Iman. Idemo kroz islamsko vjerovanje, tačnije kroz komentar knjige Tauhida. Večerašnja naša tema je pozivanje u šehadet, a gost, odnosno predavač, profesor Samir Avdić, kao što je već uobičajeno. Čuli smo izlaganje i to nije sve. Kao što smo najavili, imate mogućnost da nas kontaktirate putem telefona 736-630 i 736-631. يجدني قصيدي وبعض الهم يجلى بالقصيد وبعض الهم يجلى رصيدي وأذكر أن لي ربا رحيما فما أنا بالقنوط ولا الجحود وأذكر أن لي ربا رحيما فما أنا بالقنوط ولا الجحود فآه كم أب أمسى شريدا وكم يدمي العذاب خطى الشريد أتخرقني للحوادث في مشيبي وقد أفل الشباب ولا نعودي وما أدري أينجدني قصيدي وبعض الهم يجلى للقصيد الهم وكم أخت من الأغلال ناءت وكم أم تسربل بالحديد وكم أخت من الأغلال عبرات أحزان الوليد أتقرق للحوادث في مشيدي وقد أفل الشباب ولا نعودي وما أدري أينجدني قصيدي وما عني يجلى للقصيد وما أدري قصيدي الهم يرجى بالقصيد وبعض الهم يرجى بالقصيد وبعض الهم يرجى بالقصيد وبعض الهم يرجى بالقصيد أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من رأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فتبعت يا ربي هدى فتبعت يا ربي هدى أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني أنت الذي أوجدتني أعزتني وحفظتني وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا يا من قلبي من دعا أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من رأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فتبعت يا ربي هدى فتبعت يا ربي هدى لهداك ربي أنعم ومن المتاعب أسلم I iz režije nam javljaju da već nekog slušalaca imamo na liniji. Selam alaikum. Alaikum selam. Samo prije nego što ostvarimo kontakt, rekli smo da i mi imamo pitanja za vas. E, u propozicije, znači večerašnjih nagrada, ulazi i to da oni koji su dobili nagrade u prošloj emisiji, znači samo oni koji su dobili u prošloj emisiji nagrade, ne mogu večeras učestovati. Vi nas zovete iz? Ja iz Visokog zovem. Ja bi samo jedno pitanje za uvaženog musafira našeg Da li ovaj hatmu ko, ko ne zna arapsko pismo, da li važi bismile hatma išta, da li ima ikakvu vrijednost ona? Toliko ništa više Profesor, nego jeste Allah razumjeli neka. pitanje? ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي والسلامة في رضاك كل السعادة في هداك I imali smo znači pitanje vezano za Bismillah Hatmu, naša slušateljka se javila iz Visokog, a e, sada je red i da profesor i odgovori na ovo pitanje. Što se tiče, koliko sam ja razumio, to je bismillah da je znači na svakom kuranskom ajetu ko ne zna kuransko pismo i tako dalje, on ovaj prouči po bismillahirrahmanirrahim. ono što je došlo od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste kada bi došao kod nekog kuranskog ajata tokom učenja da se spominje džennet ili džehennem Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi se čak i u namazu uticao Allahu dželašenu od vatre ili ako je su ajati koji govori o džennetu tražio bi od njega džennet i tako dalje a da je učio nešto tako konkretno na svakom ajatu po bismillahirrahmanirrahim onaj, nije zabilježeno nigdje u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem takva jedna stvar, tako da je bolje da čovjek to ostavi jer spada u novu stvar, a pohvalno i potrebno čak i obaveza muslimanima, svakom muslimanu i muslimanki jeste da nauči kuransko pismo, da može fino učiti kuran da bi zaradila ili zaradio ogromnu nagradu jer kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam ko bude proučio elif lam mim, ne kažem vam, imaće deset nagrada. Deset vaba, Ne kažemo da je elif harf. Ne kažemo da je elif lam mim harf, nego elif harf lam harf mim harf. Znači elif lam mim 30 vaba zaradi se kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah najbolje zna. Jazakumullahu jazak. Idemo dalje, imamo novi poziv. Da? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Vi nas zovete iz? Ja sam Bahrija iz Zence. Mojim sestra ovaj, Bahrija. Ja nisam iz početka slušala, pa ne znam hoću li moći odgovoriti na vaša pitanja. A vi ste nazvali s nijetom da inšala učestvujete u, znači... E, htjela sam ja nešto da pitam. Da čujem. Ne znam da li je to mjerodavno vas da pitam tu i vaše gosta. Kunudova. Pa ako budemo znali odgovoriti, odgovorit ćemo. Ako ne budemo znali, onda ćemo tražiti dalje. Ja, ja. Kunudova. Da? Ovaj, moj otac je prije nego je umro više puta zaboravio je puno toga i više puta je tražio da ga podsjetim haj počni kunudovo pa k, ovaj, kakav je ona ima uticaj tako eto Možete malo, malo bliže tu. Čovjeka, ka, mislim kako, jer on je, on je nešto osjećao da treba da to uči kunudovo. U kojim situacijama? Pa on je bio bolesan, bio je već pri, pred smrt. A, znači to nije situacija vezana za vitr namaz, nego... Ne, ne, ne, ne, nije, nije, on je onaj, uh -huh. već ono, već nije mogao ni da klanja, par što što uh -huh. Znači to su bili posebni halovi situacije. Možda da napravimo ovakvu konstrukciju pitanja za našeg predavača profesora Samre Avdića, da pitamo šta je Allahu poslanik, sallallahu alihi vasallam, kako je zabilježeno u predajama uči u datim situacijama. Može tako? Može i to, a eto htjela bi, ako može, baš za kunu dobu da li ima nešto da se objasni. Allah vas nagradio na javljanju. Imate li još neko pitanje? Nemam. Budite sa nama. Salamu alaikum. لك من قلبي السلام سلام Što se tiče kunut dove, <clears throat> došla je kunut dova poznata kod bošnjaka muslimana koja se uči na vitr, namazu. Došla je predaj od Hasan, Hasana, radijallahu ta'ala anhu, sina Ali ibn Abi Taliba, da je podučio ga da kaže Allahuma ina nesta'inuk i tako dalje. I ona je propisana i sunnet je da se uči u vitru kao što je to poznato. Došlo je od poslanika sallallahu alaihi wa sallam i prije i prije znači e, rukua kako je to običaj kod nas da se radi. Imate i drugu dovu također da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio kao kunut dovu, međutim ne želimo da vas opterećujemo oko toga, uglavnom ono je lijepo da se uči sunnet je, a ne nekom drugom prilikom da se uči nema inša Allah problema ako se to svati kao dova, da čovjek traži od Allaha subhanahu ta'ala pomoć i tako dalje, jer vi znate da je dova propisana uvijek da se čini pogotovo u onim odabranim trenucima kao što je između ezana i kameta, kao što je kada kiša pada i u drugim mjestima kao što je to poznato. المرام في سلوكي مصحبتي بل أضع جنة المرام في سلوكي وصحبتي في سلوكي وصحبتي يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن جا ليل قربتي لك من قلبي السلام nova, novi poziv i nova prilika, inša Allah, teala da se svi ukoristimo. Neko je sa nama? Assalamu alaikum. Alaikum, salam, rahmetullahi, brekatu. Zovete iz? Zovem iz Enci. Bujru. E, ovaj, je pitanje jedno. Za vas, jel? Da. Niste učestovali u prošloj emisiji? Nisam. Dobro. Prvo, drugo, treće pitanje. Izaberte. Hajde prvo. Prvo, spomeni tri stvari koje podrazumijevaju znanje u pozivanju u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. E, da prvo, na prvo što bude pozivanje islam da bude la ilaha illallah. Pozivanje u la ilaha illallah. Drugo? A drugo, ovaj, pozivanje namazu. Treći? I treći, ovaj, zekatu pozivanje. Profesore? Možda niste obratili pažnju na pitanje. Mi smo spomenuli tri stvari koje podrazumijevaju znanje u pozivanju u Allahu vjeru A to što ste vi spomenuli jeste raspored koji smo mi spomenuli da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio i podučio Muad ibn Džebela prilikom odlaska u Jemen. Znači nismo to tražili. Malo obratite pažnju na pitanje. Allah vas nagradio na javljanju. Assalamu alaikum. Alaikum salam. حفظه في عزيمتي لا هو من إلهنا خير أجر ورفعتي فلتقده إلى الأمام ركب فوز بجنتي فلنقده إلى الأمام ركب فوز بجنتي ركب فوز بجنتي يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي novi poziv, idemo dalje. Aleikum alaikum. Alaikum, salam. Zovete nas iz? Iz Zenci, jel? Yes. Maša Allah. Imate pitanje? Jel može ovo prvo? Može. Da nije možda, to sad bi, morali biti kao misionaru upoznati prvo s tim narodom koji... Spomeni tri stvari koje podrazumijevaju znanje u pozivanju u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pitanje vam je jasno, je tako? Ja Boj... mislim da je to u pitanju da oni moraju da poznaju narod koji će pozivati, kao na primjer kako, kakav su oni, kakav im je običaj, kakav je mentalitet tih ljudi. Drugo? To je u pitanju možda. Jeste. Običaj, mentalitet njihov, uh, sam sve na koji način on žive, kako im pristupiti Pa to se ulazi u isto, je li tako? Ne, ne, to je tačno, znači način kako pristupa, ostala mi još treća stvar. Ja da budu fini, pristojni prema njima, da ih ne gru, grubo da ne pristupaju prema njima. A, ima tamo hadiste, jedan spomenuli kada je u, u, u među duša ovaj jedan od eh, ljudi koji su tamo živjeli kada je vršio noždu u čošku, da nije to možda u pitanju. I kako je poslanik sa lako već selem eh, postupio. lijepo postupio na fin pristupačan način. Oni. Vi ste spomenuli dvije stvari. Metodologiju Tačno. Mentalitet ljudi. Mentalitet, znači stanje jednog naroda, je. tačno. Ostala vam još jedna ovaj- stvar, ona je prva, prvu smo jedna spomenuli. Nisam ja baš s početka slušala. <laughs> da prepustimo nekom drugom. Može, nema prepustiti. Allah vas nagradio i najavljam, budite sa nama. Novi poziv. Imamo novi poziv. Selam alaikum, rahmetullah. Wa alaikum, salam, rahmetullah, brekatu. Zovete nas iz? Zovem iz Sarajeva. Pokušao bih, inša Allah, na ovo prvo pitanje. Da ne idemo, znači, bujrum, spomeni tri vrste koje podrazumijevaju znanje u pozivanju u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pa ovako, prvo što čovjek treba znati ako radi na polju dave, to je znanje o onome u čemu poziva. Da ne bi zabunom nešto što je halal pro, pro, proglasio haramom ili obrnuto. Da? Drugo je znanje, znači, o, o, o stanju onih ljudi koji poziva. O, zapravo, uglavnom džahila, znači moramo znati koliko oni znaju kako njima priče, metodologiju i na kraju svakako a, e, znanje na koji način priče. Odgovor je tačan. To je ovo, za ona mi za ovu sestru prethodno. Bila je blizu. Bila je blizu. Jeste samo ime i prezir. Vaše ime, sestro? Samija Kadrić iz Sarajeva. Samija Kadrić, knjiga Tevhida. Zakela Huhajru. Barakallahu fikum, budite sa nama. يا ربنا الإحسان بعبدك الحيران يا ربنا الإحسان Idemo dalje, imamo novi poziv. Alaikum salam, zovete nas iz? Bujrum kakanj. Želio bi na drugo pitanje. Drugo pitanje glasi, koja se pouka uzima iz riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Doći ćeš narodu koji imaju knjigu. zanima se da će njegov gdje kuda. Žao nam je. Pratili ste predavanje? Pa da, jednim dijelom. Da propustimo nekom drugom? Allah vas nagradio najavljen, budite sa nama. I nova mogućnost, ponovo imamo nekog ponovo na liniji. Assalamu alaikum. Alaikum, salam, poziv iz... Uh, iz Isku. Bujrum. Hoćete na ovo pitanje ili da postavimo narednu? Na Lujer. Možete sam ponoviti. Molim? Možete sam ponoviti pitanje. Pitanje glasi, koja se pouka uzima iz riječi Allahovog poslanika, sallallahu alihi wa sallam, doći ćeš narodu koji imaju knjigu? Da nije možda da dođe na, uh, da vjeru, da poziva na vjeru oni, oni koji već imaju neko, neko znanje o Allahu došao, o vjeru profesor? Mm, nije. Spomenuli smo jednu pouku, veoma bitnu. To je stačno što ste vi rekli, ali nije ono što tražimo. Imamo novi poziv. Halo? Da, zovete nas iz... Salam alaikum. Alaikum salam. Zemcev. Bujrum Zemcev, večeras aktivno, mašala. E, hoćemo ovo ili ćemo, ili ćemo dalje da idemo? Vi imate pravo mogućnosti ovog trećeg pitanja. Evo, kaže, u trećem pitanju stoji ovako. Spomeni jedan ajet i jedan hadis. Znači, samo jedan ajet i samo jedan hadis e, koji govori o vrijednosti pozivanja u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ima mnogo brojni su ajeti i hadisi koji govore na tu temu, ali evo po jedan da uzmemo sam. Pa evo jedan onaj... Hoćemo prvo Allahu govor, ajet da čujemo. Evo hadis. Dobro, hadis, hadis. Pa rekao da prenesete od mene pa makar jedan ajet. Možemo uzeti u obzir, evo profesor kaže. Prenesete od mene pa makar jedan ajet. Dobro. To je što se tiče hadisa. Što se tiče kuranskih ajeta, treba li pomoć? Pa ako malo, ako može malo. Profesore, kako ćemo pomoć? <laughs> Asocijacije neke. Evo, pola knjige već, odnosno pola nagrade govorili smo o mujezinu tamo nešto da se podrazumijeva u jednom kuranskom ajetu i tako e, Kada se pope Ezan Bilal učit rekao je hvala Allah što je usmrtio moga babu što nije kao ovu što mu jezin ovaj. pa hoćemo kuranski ajet imate tamo činim se u suri Fusilet li bolje od onoga koji poziva Allahu Đelešanhu Aha. i koji ima li bolje od koji poziva Allahu Đelešanhu i koji govori ja sam, ja sam musliman ja sam e, možemo uzeti ovo obzir profesor pa eto s obzirom da se radi Vem, u prevodu da ve men ahsenu qavlam imman da'a ila Allahi a amila saliha va kale innani minal muslimin jel? u, u suri Fusile, dobro ste vi to rekli, u, na 480. strani činim se. Vi se zovete Tarik Skopjak. Tarik Skopljak, knjiga El Vala u Al Bara fil Islam, ljubav i mržnja u Islamu. Tarik Skopljak. Allah vas nagradio na javljanju. Amin, i ja. Imamo novi poziv. قلبي من هداك أخليت ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فتبعت يا ربي هداك فتبعت يا ربي هداك Bliži se e, vrijeme z, isteku naše emisije, a i vrijeme jacijskom ezanu, ostalo nam je još malo vremena. Iz režije javljaju da imamo ponovo nekog na liniji, pa nadam se da ćemo i ovo posljednje pitanje Dobit ćemo odgovor, inšala. Neko je sa nama? Salam alaikum. Alaikum, salam. Zovete nas iz? E, iz NC. Drugo pitanje, kako ide? Drugo pitanje, koja se pouka uzma iz riječi Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam. Doći ćeš narodu koji imaju knjigu. A, e, to ono kada je Allahov poslanik ali se nam poslao sad ibn Maza u Jemen. Pa Maza ibn Džebel posla, ovaj, posla u Jemen da poziva vjeri pa je do, reče... Samo malo, poslao je ko koga? Još jednom. Hamed Ali Isalam poslao je sad Muaz Džebela. Gdje? U, je, u Jemen, jel? Jemen. Dobro, i? Ovaj, I onda je eh, od Allahre do, rečeno doći ćeš narodu koji ima knjigu, a ti ćeš pozivati u la ilaha illallah. E, iz tog dijela hadisa uzima se jedna pouka. Hajde, reste nam tu pouku. Zbog čega mu je rekao baš te riječi? Zbog toga da je Laila Hilala najvrijednija na svijetu. E, nije, da, ovaj... nije to pouka, mi smo rekli ima jedna druga pouka. Koja je pouka? I, koja se pouka izvlači iz riječi doći ćeš narodu koji imaju knjigu? Šta se time želi reći? Čak ako ste slušali da vam pogledamo, odgovor na prvo pitanje sadrži u sebi odgovori na ovo drugo. E, doći ćeš narod koji ima znanje. U redu, ali zbog čega mu je rekao? Mogao je Allah poslanik recimo da prešuti i da kaže odma pozivaj pozivaju la ilaha illallah stanovnike Jemena. Ali zašto mu je rekao doći s kršćanima i židovima? Šta se time htjelo reći? E, htjeli se reći da su već imali neku opomenu, jeli? Da... I onda? I o, imali su knjigu kod sebe i onda... Malo je ovo. Dobro, uporni ste, ajde, uporni ste da vam kar odgovorimo i dobite i nagled ako Bog da onaj, želi se time reći da je neophodno poznavati stanje onoga ko se poziva. Jer nije isto pozivati kršćane na židove i pozivati jednog ateista, ateistu, komunistu koji uopće ne vjeruje Allah šanu. Zato je bilo neophodno da Allah poslanik poduči Muaza da pazi s kome ima posla. Znači bilo je upozorenje da je to narod koji je već dobio knjigu. Eto, to je povuka, samo ime i prezme. Vaše ime i prezme, sestra? Mubina Muharimović. Mubina Muharimović, knjiga Ljubav i mržnja u islamu. El vala, islam. Imam tu knjigu. to je predviđena nagrada da vam, da vam zamijenimo hoćete e, bistro more pobožnosti i subtilnosti Ne može to. eto tako Salam alaikum. Alikum salam ورحيما تتبع إلا الحليم naše vrijeme predviđeno večeras za ovu emisiju je isteklo, ali ostaje vam prilika i mogućnost da poslušate reemitovanje ove iste emisije u subotu u terminu od 22.00, odnosno od 10 sahata na, na veći. I e, svaka emisija će, inšallah, koja ide direktno četvrtkom izravno u program, biti reemitovana u budućnosti, inšallah, etala, dok zato budu postojali uslove, dok Allah Đelšanu bude to htio, subotom u terminu od 22.00. Bila je to šesta emisija u nizu u ciklusu El Iman. Gost, e, odnosno predavač, profesor Samir Avdić je večeras govorio u okviru islamskog vjerovanja kroz komentar knjige Tavhida na temu pozivanje u šehadet. Molim Allah subhanahu wa ta'ala ovo večera što smo rekli da bude dokazom za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu. Tonsko-tehnički realizator večerašnjeg programa je bio Ernest Rehak, a urednik i voditelj Adnan Muslija. Budite ponovo za sedam dana u ovom istom terminu sa nama. Do tada, veselam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.